նռնականետներ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները դիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 28-ի օրվա ընթացքում պահպանված գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակարակորթը խախտել է ժամը 20-ի սահմաններում։ Ադրբեջանական զինուժը 60, 82 եւ 120 մմ-անոց mm ականանետներից վերսկսել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի արկակոծումը։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները հակարակորթի ակտիվությունը ճնշելու համար ձեռնարկում են կանխարգելիչ գործողություններ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ընդունել էին Ստեփանակերտը ռմբակոծելու մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի արած հայտարարությունը եւ պատրաստվել նման զարգացման դեպքում հակահարված տալու։ Այս մասին Արցախի հանրային հերոստատեսությանը եւ մեդիատոն ընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ընդունել ենք այդ հայտարարությունը եւ անհապաղ պատրաստվել նման զարգացման։ Կասկ կցի տակ առնել նրանց նպատակները, կնշանակի մենք շարունակում ենք մնալ մոլորված վիճակում, ասել է Բակո Սահակյանը։ Նա նշել է, որ դրանից հետո ինքը հրաման է տվել քրակային դիրքեր դուրս բերել մեր զենիթահրթիռային համակարգերը, համազարգային քրակի ռեակտիվ համակարգերը, հրթիռային համակարգերը, այդ թվում հերահար նշանակության հրթիռային համակարգերը։ Եթե Ադրբեջանը նման քայլի դիմեր, անհապաղ կրակ էինք բացելու, եւ այդ պատասխանը նման զարգացման դեպքում կլիներ համարժեք, ասել է նա։ Ամեն աստծո օր Ադրբեջանի զինված ուժերը իրականացնում էին մինչև ապրիլի 1-ից լույս 2-ի գիշերը բազմանպատակ միջոցառումներ, գործողություններ սահմանի հատվածում։ Նրանք կրակում էին 60 մմ-անոց, 82 մմ-անոց, 120 մմ-անոց ականանետներից։ Արձակած ականների թիվը օրվա ընթացքում հասնում էր 500-ի, 700-ի, 900-ի եւ այլ։ Նրանք կրակում էին ծանր հրետանոց 152 մմ-անոց թնդանոթներից։ Նրանց զրահատեխնիկան մշտապես գտնվում էր շարժի մեջ եւ հաճախ այդ շարժը ավարտում էր տանկերից կրակ բացելով։ Այդ դրսևորումները մշտապես ուղեկցում էին նաեւ դիվերսիոն հետախուզական եւ դիվերսիոն աբեկչական գործողություններով։ Հանրապետության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանի գործողություններին միջազգային հանրությունն ավելի դիպուկ գնահատականներ պետք է տա, քանի որ նրանց վայրագությունները ոչ միայն հայերին ու Արցախին են սպառնում, այլ նաև միջազգային հանրությանը։ Բավարարված չենք նրանց հայտարարություններից եւ գործողություններից, ասել է Բակո Սահակյանը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ հրավիրել ենք միջազգային հանրության հատկապես համանախագահների ուշադրությունը նրանց պահվածքի հետ կապված։ Մենք բարձրաձայնել ենք տարբեր հացյաններում, որ նման գործողությունները չեն նպաստում մեր հարաբերությունները կանոնակարգելու։ Այնուամենայնիվ նրանք շարունակում էին իրենց այդ պահվածքը եւ ամեն անգամ ավելի մեծ լարվածություն էին ստեղծում սահմանների հատվածում։ Պատասխանելով հարցին, թե Արցախյան հերոսամարտներ համարվում առասպելներ ծնող ժամանակաշրջան, սակայն ապրիլյան Խարորյան վկայեց, որ զավակները չեն զիջում ծնողներին։ Բակո Սահակյանը նկատեց, որ դժբախտ են այն ժողովուրդները, որոնց կյանքը չի ուղեկցվում առասպելներով, եւ նշեց, որ մերօրյա տղաները նոր առասպելներ հյուսեցին եւ հպարտության տեղիք տվեցին այնպես, ինչպես մենք հպարտանում ենք Սասունցի Դավթի եւ մյուս հերոսների մասին առասպելներով։ Ըստ Բակո Սահակյանի, սա վերաբերում է ինչպես մեր երիտասարդ զինվորներին, այնպես էլ մեր կամավորականներին։ Արցախի հերոսական բանակի նրա ժամկետային զինծառայողների, սպայական կազմի, բարձրագույն հրամանատարական կազմի ներգրավված կամավորականների աշխարհի տարբեր երկրներից իրենց նախնիների կանչով Արցախում հայտնված հազարավոր մեր հայրենակիցների Խոսելով այն մասին, որ քարորյա պատերազմը հայազգի միասնության փայլուն օրինակ էր, Բակո Սահակյանը նկատեց, որ դա պատմական իրադարձություն էր իր ազդեցությամբ։ Նա հատկապես տպավորված է երկու վեհապար հայրապետների Արցախ այցելություններով եւ այնտեղ առաստված բարձրացված աղոթքներով։ Նախագահը տեղեկացրեց, որ Արցախում առաջին անգամ կանցկացվի վեհաժողով, որում կլինեն հոգեվորականներ բոլոր ցակերից։ Բակո Սահակյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հնարավոր հանդիպմանը, մեկնաբանելով թե ինչպես կարող է վերսկսել բանակցային գործընթացը, Բակո Սահակյանը հիշեցրեց, որ Ստեփանակերտը բազմիցս հայտարարել է, որ առանց Արցախի մասնակցության անհնարին է լուծումը, որևէտև չկա մի հավանական զարգացում, որբիզի առանց մեր մասնակցության այս խնդիրը ստանա իր լուծումը, այսպիսի բան չի լինելու, ասել է Արցախի նախագահը։ Ադրբեջանը հերթական անգամի ցույց է դնում սեփական ցինիզմն ու ճիքերը։ Այդ մասին ասել է ԼՂՀ արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Անի Սարգսյանը մեկնաբանելով ադրբեջանական կողմի այն մեղադրանքները, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակը գնդակոծում է ադրբեջանի քաղաքացիական բնակչությանը։ Նման հայտարարություններով ադրբեջանը ցանկանում է արդարացնել ԼՂՀ-ի դեմ ասանձազերծած տապալված ռազմական ագրեսիան եւ ադրբեջանական բանակի կողմից իրագործվող բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունները ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության կողմից հրապարակված անհերքելի ապացույցները, որ Ադրբեջանը խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը տեղակայում է իր ռազմական օբյեկտները շփման գծի մերձակա բնակավայրերում, վերացելով դրանք ԼՂՀ խաղաղ բնակչությանը սպառնացող կրակային հենակետերի, ցուցադրում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գանգատների կեղծիկը եւ որթեգրած ռազմավարության հանցավոր բնույթը նշել են նա Այսօր կայացել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Օրակարգի հարցերը վերաբերում էին հանրային ծառայությունների կարգավորման, հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման ոլորտներին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Առաջինը քննարկվեց ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում Փակbaşնի տիրական ընկերության հայտը հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 5-ի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժնի պետ Անդրեյ Մուսայելյանի ներկայացմամբ Ընկերությունը ունի համապատասխան մասնագետներ եւ տեխնիկական հնարավորություններ ժայռ համակարգի օգտագործման թույլտվության գործնեության պայմանները իրականացնելով։ Ուսումնասիրության արդյունքներից ներելով առաջարկում են Բավարարել հայտը եւ հանրաժողովի կողմից 2012 թվականի մարտի 5 դրամատակարարում եւ ջրհեռացում փականետական ընկերությանը ժայռ համակարգի օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին համար 28 ա որոշման առաջին կետով հաստատված հավելվածի ենթահավելվածում գործնեության իրականացման աշխ նշանագրական տարածքը, նիարե նոր հայկաջուր եւ մուշկապատ համայնքները։ Օրակարգի մյուս երկու հարցերը հերոսատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման ոլորտից էին։ Հանձնաժողովը բավարարեց ՆԵՕ համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության դիմումն իրեն տրամադրված ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության գործողությունը դադարեցնելու մասին, ապա եւ Արմինկո համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության խնդրանքով ուժը կորցրած ճանաչեց Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում ռադիոհաղորդումների եթերային վերահերարձակման նպատակով այդ ընկերությանը տրամադրված լիցենզիան։ Նիստի ավարտից հետո տեղի ունեցել ԼՂ նախագահի հրամանագրով հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի նախագահ նշանակված Հակոբ Ղարամանյանին կառույցի կոլեկտիվի ներկայացնելու պաշտոնական արարողությունը։ Հանձնաժողովի նորանշանակ ղեկավարին ներկայացրել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շվեդիայի հայ համայնքը ֆինանսական օգնություն կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Այս մասին նշել է Շվեդիայում Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Արշակ Գավաֆյանը։ Երբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններով պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը սրվեց, մենք այստեղ ժողով կազմակերպեցինք եւ որոշեցինք Հայդատի հանձնախմբի կողմից բողոքի նամակ ուղարկել Շվեդիայի կառավարությանը։ Պահանջը մեկն էր՝ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սահմանում հարաբերական անդոր է, այսինքն կարելի է ինչ որ չափով նաև անցնել առօրյա աշխատանքի։ Ակնայի հարևանության բայդիներից մեկում մեր գործընկեր Բելալալայանը հետևել է թե ինչպես են նախկին ազատամարտիկները խնամում ծառերը։ Ակնայի հարևանության փողատարածքներից մեկում Փարթամ ու խնանված այգին անցորդի աչք է շոյում ու կանչում։ 2 հեկտարի վրա ներենու արքայան արնջի խնձորի ծառերը ծաղկել ու առատ բերք են հուշում։ Նախկին ազատամարտիկ երկրորդ կարգի հաշմանդամ Արթուր Արզումանյանի հոգատար ձեռքի արդյունքն է։ Մի քանի օր առաջ վերադարձել է դիրքերից ու կրկին անցել առօրյա գործին։ Տարածքը, որտեղ նախկին ազատամարտիկ այգիի հիմնել ականապատված էր, անձամբ է ականաձերծել։ Սկզբնական տարիներին աճեցրել է ցորեն, հետո հաշվարկել ու որոշել է թվական նորոջը գերազանցված է շուկայում։ Պետք է նռենու այգի հիմնել։ Հետո նռենիներին ավելացել են նաև այլ ծառատեսակներ։ 2006-ին հիմնադրած այգին, որ Փարթամ ծառաստան դառնալու համար մեծ ներդրումներ, ուշադրություն ու խնամք է պահանջել, միայն վերջերս է սկսել հատուցել հոգատար այգեպանին։ 2006 թվականից հակնի։ Եվ հիշ ծառեր, հա։ Հաստանոյն նոր նորնա հետո կարելոքա տարբեր ձեր խոձորի սորտերը Արդարացնում է այդ այգեգործությունը իրա։ Եթե լավ նորմալ վերաբերվից է արդարացում։ Այդ վերնա նորմալ վերաբերվում։ Նորմալ անենա, լիվ այդ տագեն գործ կանում մակրոն բան ժամանակից ռուսկում ան։ Տնկինները բենո ունցք ձերք վերա, այսինքն Տնկինները նորնենը ես եմ դրալ, ավտոմայիկ դրալ։ Դրալ։ Բայց մնացած ծառերը առանց դրալ այգուց ստացած եկամուտը ձեր աշխատանքը արդարացնում է թերման խնդիր կա դժվարություն թերման դժվարություն կա ոչ որտեղ մարդ կա որ ամեն տարեկան բերք ստանա սա հիմա հա այն խարճածդ այդ դուսակը հա։ դարվա ընթացքում ինչքան բերք կյորանում դա դե տարեստարի ստանում հա։ Նախկին ազատամարտիկին հնարավորության դեպքում օգնում են զավակները՝ դուստուրն ու ворթին, իդեպ ворթին պայմանագրային զինծառայող է եւ միայն ծառայությունից ազատ ժամանակն է հասցնում օգնել հորը։ Ինչպես այգեգործության, այնպես էլ ցանկացած գործում միայն աննկուն աշխատանքի շնորհիվ կարելի է հասնել արդյունքի, ասում է Արթուրը։ Մին 3 տարի, 4 տարի հող դիալ։ Տարեն ամ 2 միլիոն 2 միլիոն կես ծախսակին։ Բայց մենք կգնապատիկը տամալի։ Ինչ հետ եմ ասում, այսինքն մարդիկ ասում են, չէ, դե տինիմ հինչանին վեճո կութանա վեճ գրլամ ծախիմ։ Բերքը вообще որակից է գախված։ Եթե նորմալ մշակում ես, նորմալ որակը ստանում, բարձավեր, նորմալ որակը բերքներ, նորմալ ծախում։ Մասնագետի խորհուրդ։ Ճիշտ ասած, սաղ ես եմ իմ խլքավը սրալ Շատը ուրիշտեղ տեսնալն է, բայց մասնակետ կարիքը զգացած, որովհետև ես լողացուն ընտանիքում ծնվել եմ։ Օրվա ընթացքում քանի ժամ եք այգու մեջ անցկացնում։ Օրվա ընթացքում ժամը 8-ից մինչև մտնելը։ Առավոտ 8-ից մինչև 8, հաշվի 12 ժամ։ Իսկ վեր ասենք թրտահարության վտանգային ընտանիքի կառումը ստեղ են ինչ։ Չէ, այս զոնումը ես հեսա ամին 12 տարի այստեղ արտել եմ լանելիս, մինչև այգին գցել։ Ես դա ծրտարություն տեսա։ Ձեր խոխեքը մասնակցում են։ Ահա, մի տարի աղջիկ ունի, մասնակցում նա դե։ Այգում ծառու բահի հետ ներդաշնակ գյուղացու մեջ առաջին հայացքից դժվար է նկատել հայ ռազմիկին։ Թվում է ամբողջ կյանքում մարդը ծառ է տնկել, հող է փխրեցրել։ Այնինչ ամեն ծառի հետ շուկով զրույցի ընթացքում Արթուրի ականջը սահմանին է, իսկ ձեռքը պատրաստ նորից զենք վերցնելու։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանում ապշած են ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ադրբեջանական զինված ուժերի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի առաջին իսկ օրը 100-ից ավելի զինծառայողների կորստի մասին համացանցում հայտնված տվյալներով, ինչը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչ այժմ շարունակում է թաքցնել ադրբեջանական հանրությունից։ Համացանցում հայտնվել է ադրբեջանցի լրագրող Էմին Ահմեդբեյովի հարցազրույցը ադրբեջանի ճանաչված կոմպոզիտոր հասարակական քաղաքական գործիչ Ջավանշիր Գուլիևի հետ, որում նրանք զարմանք են հայտնում առայն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության շարքային զինվորներին հաջողվել է ագրեսիայի առաջին իսկ օրը ոչնչացնել հանրապետության տարածք ներխուժելու փորձ կատարած ադրբեջանական բանակի այդչափ հատուկ ջոկատայինների։ Ուշագրավ է, որ զրուցակիցները նաև նշում են, որ հենց Ադրբեջանն է առաջինը հարձակում գործել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա։ Էմին Ահմեդբեյովյան դիտարկմանը, որը Ադրբեջանի 100 բարձրակարգ եւ պրոֆեսիոնալ հատուկ ջոկատայիններ ոչնչացվել եւ 500-ից ավելի զինծառայողներ են վիրավորվել ռազմական գործողությունների առաջին օրերին, Ջավանշիր Գուլիևը տարակուսանքի հայտնում, թե իսկ ինչու սկսեցին եւ ինչու կանգ առան։ Մտածում եմ, ինչ շահեցինք եւ ինչ կորցրինք այդ պատերազմում, ասում են նա։ Միջազգային վերլուծական խումբը հայտնում է, որ իր զգուշավոր գնահատականներով ապրիլի 1-ից 5-ը Ադրբեջանի կորուստը նվազագույնը 400 զինծառայող է։ Առաջնագծում ունեցած անհաջողությունները սեփական ժողովրդից ամեն գնով թաքցնող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է կտրականապես արգելել զինվորներին եւ սպաներին օգտվել բջջային հերախոսներից։ Զինված ուժերում եւ առաջնագծում իրադարձությունների մեկնաբանությունների լուսաբանման հարցում զանգվածային լրատվամիջոցներին խիստ գրաքնությունից եւ միմիայն պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունների հիման վրա տեղեկությունների հրապարակումների թույլատրությունից հետո Ադրբեջանի ուժային կառույցներում վրթովված են, որ առաջնագծում իրենց գրած անհաջողությունների մասին այնուամենայնիվ մամուլ տեղեկություններ թափանցում են այն էլ ներսից։ Համացանցում կադրեր են հայտնվում, որոնք պաշտպանության նախարարությունն արգելում է ցուցադրել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։